та голосніше за мене скилить тільки сусідська німецька вівчарка з іменем зірки Естради Діана, котру тримає наш сусіда хронічний алкоголік дядя Алік. Чудове та влучне ім'я для алкоголіка, чи не так? Батьки, наче серцем чули, коли називали. А може, у такий спосіб запрограмували йому життя? Діана може вити кілька діб поспіль. Вона породиста сука і не дозволить собі випорожнювати шлунок та сечовий міхур у квартирі, де мешкає. Але її ніхто не виводить до вітру, тому що дядя Алік також може по кілька діб валятися десь у кущах, п'яний, як свиня. Він мучиться під себе і не переймається такими дрібницями, як правила поведінки. Втім, у нього ніколи не було такого родоводу, як у Діани, тому він і дозволяє собі напиватися, як свиня. От якби він був бордоським догом тоді, можливо, поводився б інакше. Хоча я б не поставила на це останню гривню. Чому так кажуть п'яний, як свиня? Жодного разу не бачила п'яну свиню. Хіба що чула про таке в радянських та американських комедіях. Але це може тому, що я сліпа. Через те й не бачила жарт. Я можу підвивати Діані лише тоді, коли я вдома. Коли не беру гітару, щоб вирушити на андрійський узвіз і співати для туристів. Коли я вдома, то прокидаюся і, не миваючись, похитуючись на ліжку, по товариському підхоплюю її виття. Відразу хтось починає довбати по стінах та батареях. Я ж прикидаюся перфоратором, наче десь роблять ремонт, а я перфоратор. А перфоратору байдуже подобається комусь його виття чи заважає. Йому перфоратору фіолетом. Він нічого не чує, ніяких людських обурень та стуку по стінах і батареях. Ще пак так вити. і не може нічого почути, до того ж, наскільки мені відомо, у перфоратора з дитинства немає вух. Підненький глухий перфораторе. Інколи мені здається, що для мене краще частіше залишатися вдома і вити разом з Діаною. Ці вправи скиглення адекватно замінюють добрячий хоровий розпів. Ме ме ме му му ма ме мі му му Наш хормейстер Жанночка мала жваві губи, тому за нею завжди було смішно спостерігати. Тоді я ще могла це робити і була напрочуд спостережливою дитиною. Я пойду гулять в полі на лужок, я серву цвіток, милий мой дружок. Я народилася зі слабким зором. Дуже слабким, але тоді це не здавалося настільки безнадійним. Мій зір добили звичайні хвороби, на які зазвичай плюють як діти, так і батьки. Не плюють на такі хвороби лише бабусі, бо вони, принаймні справжні бабусі, фізично не здатні плювати на хвороби онуків.